Egunon Gusti Gustio y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratiam. En primer lugar, y antes de comenzar nuestro programa de hoy, tenemos que pedir disculpas por haber fallado nuestra cita con todos los eh, oyentes, todos y todas las Berrio eh, ayer. Eh, y es que problemas eh, técnicos con la conexión de esta emisora de radio impidieron que pudiéramos hacer nuestro programa, tanto los informativos como el magazine Berrión, pero hoy ya todos esos problemas están solventados, ya estamos con todos vosotros de nuevo y tenemos intención de estarlo tanto hoy como el lunes y todos los días a partir de ahora. En el programa de hoy hablaremos sobre gestión deportiva. Tendremos con nosotros a Óscar Lasaosa, gerente de Berriquilán, la asociación, la empresa pública que gestiona todas las instalaciones deportivas de nuestro pueblo y veremos cómo ha ido la campaña de verano. Conoceremos también eh, la última actualidad eh, sobre esas instalaciones, sobre el césped, nuevo césped que han colocado en el campo de fútbol o sobre las novedades, los cursos que tendremos en el Polideportivo de cara a este nuevo curso. Tendremos otros muchos asuntos que tratar de actualidad municipal, comarcal y actualidad de Nafarroa, pero eso será en nuestro boletín informativo, boletín al que damos comienzo en breves instantes. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net porque el Berrión va a comenzar. Viernes 14 de septiembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo. Lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra y empezamos en Donapea donde UPN por fin ha reconocido que la Universidad de Navarra tiene espacio en su campus, en su campus perdón, para los nuevos centros. El concejal delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Echeverría de UPN, reconoció ayer que la Universidad de Navarra tiene espacio suficiente en su campus para construir los tres centros de investigación, lo que no requeriría desalojar el Centro Integrado Politécnico de Donapea. En concreto, las palabras de Echeverría fueron las siguientes. La Universidad de Navarra tiene capacidad edificatoria para construir sus centros. Está en el propio Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Eh, a lo que agregó que a la Universidad de Navarra lo que le interesa es tener un recinto en el que solo estén edificios del campus de la universidad y por eso quiere comprar Donapea. Echeverría se pronunció en este sentido en la tertulia celebrada ayer en eh, una radio nacional en la cadena SER, encuentro en el que eh, también eh, estuvieron cuatro eh, ediles, Juan José, aparte de Juan José Echeverría, Iñaki Cabases Jorge Mori y Edurne Eguino. Todos ellos opinaron sobre la operación Donapea, entre otros temas. Echeverría dijo que la ubicación de Donapea en el solar de Lezcairu es una propuesta que el gobierno está consultando y que tiene que trasladar al Ayuntamiento de Pamplona porque es una decisión de pleno. Explicó asimismo que en el PESIS la Universidad de Navarra tiene repartidas sus áreas y su edificabilidad, pero justificó que la universidad quiera quedarse con Donapea porque el edificio ya está construido. También justificó que la Universidad de Navarra no quiera edificar en sus terrenos del campus porque hay que tener en cuenta, y es muy importante para la Universidad de Navarra y para Pamplona, el esponjamiento del campus. Palabras eh, textuales de Echeverría, del eh, concejal de UPN, y es que en su opinión llenar un campus de edificios hasta convertirlo en calles y aceras no es lo más idóneo ni para la universidad ni para Pamplona. Seguimos en eh, Pamplona y hablamos eh, todavía de temas de urbanismo y es que la empresa MG Vidaurre promoverá un área comercial y un colegio mayor de 10 alturas eh, en La Meca, en la Casa de la Misericordia. Un área comercial de unos 10.000 metros cuadrados y una residencia de estudiantes de 10 alturas acompañarán a la Casa Misericordia en una parcela vecina situada entre las calles Esquiroz, La Vuelta del Castillo, una nueva vía peatonal y la avenida Sancho el Fuerte. El proyecto se podrá terminar de gestar durante los próximos días y detrás del mismo se encuentra la empresa MG Vidaurre, como hemos dicho, que se haría con la cesión de los terrenos de la Misericordia durante 50 años para que tras ese periodo reviertan de nuevo a la Meca. Toda esta operación tiene su origen en el cambio de usos que los grupos municipales UPN, PSN, Nafarroabay eh, Pepe PP eh, e Izquierda Esquerra aprobaron hace dos años, todos ellos a excepción de ANV, posibilitando una nueva parcela de 21.000 metros cuadrados con un abanico de opciones eh, más amplio. Esta parcela ya no tendrá, ya desde entonces ya no tiene uso dotacional asistencial y se le han abierto un abanico de posibilidades. Ahora conocemos cuáles son esas posibilidades y es que Vidaurre, la empresa Vidaurre construirá allí una residencia de estudiantes y un área comercial. Seguimos con eh, noticias sobre la comarca de Pamplona. La localidad eh, vecina de Ansoain comenzó ayer sus fiestas con eh, un chupinazo lanzado por los gigantes. La comparsa fue la encargada de disparar ayer el cohete y nada más prender cayó un chaparrón de los de verdad. Pese a ello, la plaza consistorial se llenó de vecinos y vecinas dispuestos a disfrutar de las fiestas de la localidad, pero también de diversas reivindicaciones. Así pudieron verse multitud de icurriñas, una ella una de ellas de grandes dimensiones eh, los concejales abertzales de Ansoain también mostraron la enseña vasca desde el, desde el balcón hasta que un agente de la policía municipal les conminó a meterse en el interior del ayuntamiento. Las secciones sindicales de ELA y LAB en el ayuntamiento de Ansoain también denunciaron los recortes antisociales desplegando una pancarta con el lema Servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, murrizketarik ez. La gestión de Carmelo Jiménez, concejal de Deporte, Cultura y Juventud, también fue criticada por otro grupo de jóvenes que tanto una pancarta en la que denunciaban la desaparición de algunos equipos de fútbol del equipo Gaste Berriak. Por lo tanto, ya vemos que las reivindicaciones se hicieron hueco en el inicio de fiestas de Ansoain. Seguimos adelante con nuestro boletín informativo. Hablamos ahora de noticias de Berriozar. Cientos de personas exigieron ayer al gobierno de Navarra que restaure el transporte para el alumnado de las escuelas públicas de Mendialdea en Berriozar. Una concurrida manifestación recorrió ayer por la tarde varias calles de Berriozar reclamando al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que vuelva a organizar autobuses para el traslado del alumnado de los colegios públicos Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Eh, por otra parte, también se realizaron otro tipo de concentraciones por la mañana en el patio tras sendas pancartas en las que se leía autobús a accidentes no, reclamaron al área que dirige el regionalista José Iribas a que reconsidere su postura y mantenga el servicio por el carácter excepcional de estos colegios ubicados fuera del casco urbano y que para llegar a ellos hay que atravesar una carretera nacional con mucho tráfico y una vía del tren. Desde la APIMA Mendialdea 2, Carmele Nadales, a la que tuvimos eh, el pasado el miércoles aquí en Berriozar y Riatía, pidió al consejero que venga a ver cómo están los accesos, que no hay aceras y el trasiego de coches y camiones, porque para valorar esto hay que ponerse en el pellejo del otro, empatizar y no ver las cosas solo como números. Asimismo, sostuvo que seguirán con las protestas hasta que Educación plantee una solución distinta, que asuma la gestión y la financiación al 100%, por lo menos en los ciclos inferiores. Por su parte, el Departamento de Educación eh, señaló que la situación especial que ha vivido el transporte escolar en Berriozar no mantenía la equidad exigible con otros centros. Esa fue la razón que esgrimió esta, este departamento en boca de eh, su titular, José Iriba para justificar la retirada de la ayuda o de la subvención eh, para pagar el transporte escolar a los centros Mendialdea 1 y 2. Eh, recordando un poco este tema, cómo surgió, estuvimos hablando ayer con representantes de la PIMA Mendialdea 2, que son los organizadores de las protestas que continuarán durante los próximos eh, días. Hoy mismo, está, ahora mismo, a las 9 de la mañana, ha comenzado un plante en el patio del Colegio Mendialdea 2. Los niños permanecerán en el patio sin entrar a las clases, a las aulas, hasta las 10 de la mañana. Y hablamos eh, de cuestiones deportivas. La Sociedad Pública Berriquilán ha informado de que durante este curso que ahora comienza, que ahora comienza perdón, ofrecerá la oportunidad de practicar deporte en euskera en las instalaciones deportivas de nuestra localidad. De esta manera han organizado un curso de spinning en euskera que se desarrollará de octubre a mayo del año que viene, martes y jueves de 7 a 8 de la tarde. El plazo de inscripción ya está abierto, aunque concluye hoy. Los abonados a las instalaciones se eh, tendrán el día de hoy para matricularse en este curso de spinning y tendrán que abonar un precio especial de 144 euros, mientras que las personas que no estén eh, abonadas tendrán que pagar 200 euros. Y vamos a hablar de los señalamientos y citas deportivas para este fin eh, de semana. Comenzamos por fútbol, el Berriozar Fútbol El Cartea, el Berriozar Club de Fútbol en su categoría de primera regional masculina. Se enfrentará al San Juan mañana a las 7 y cuarto de la tarde en el Colegio San Juan. perdón, no es en el colegio, sino en la Asociación Deportiva San Juan, en el barrio de Don Ivane, en Pamplona. Y hablando de citas deportivas, no podemos olvidar a los amigos de la montaña que comienzan esta nueva temporada 2012-2013.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 Eh, teníamos previsto hablar de gestión eh, deportiva con Oscar eh, Lasaosa, el gerente de Berriquilán, pero por desgracia no ha podido venir, no ha podido acudir a su cita. Lo hará el próximo lunes eh, pero mm, lo que sí tenemos es eh, otra entrevista, que es la que teníamos preparada para este lunes, que tenemos eh, grabada, y es una valoración del curso político que hemos realizado con el alcalde de Berriozar, con Xavier Lasa, una entrevista en euskera muy interesante que es la que os ofreceremos a continuación. aurrera goaz, berrion eh, magazinean eh, eta hurbileko aktualitatea zitz egiten ari garela, e, udaleko aktualitatea ere aipatuko dugu, aurreko ikasturte politikoaren balorazio bat e, eginen dugu, eta ba, hasi berri den ikasturte politiko berria ere mintzatuko gara, berriozarko alkate Xabier Lasa jaunarekin hemen gure estudioetan daukaguna, eta handagoeneko agurtzen duguna, kaixo Xabier egunon, Egun ontzuri. Tira, ba, esan bezala, ikasturte politiko berria mm, aste ardago, edo bueno, hasi da dagoeneko, eh, hobe esan da, E, baina lehenik eta behin ba, pixkatxo bat atzera begira jarri nahi dugu, izan ere aurreko ikasturtean, ba, ez genizun e, elkarrizketa egin ikasturtea maieran eta gustatuko litzaiguk ere jakitea. Ba, zer nolako balorazio egin dezakezun eh, ba, igarotako ikasturte horri buruz, nola izan zen, nola joan zen, ze gai horretu ziren Bueno, eh, oso urte trinkoa izan da pasatu dena, eh, legialdian lehena mm. estrenatu genuen udalbatza berria eta gobernu berria. Orduan, bueno, interesgarria guztiz. Mm. E, Eudal mailan, e, bueno, pues, ezaugarri lehenbizikoa edo bestea baino gehiago nabarmentzen dena da gobernu osaketa berria e, nabai eta bilduk e, sinatu genuen paktu, gobernu paktu bat, e, ireki genien beste taldei, baino inorketzuen zuen e, bueno, pues, e, bertan sartu nahi izan. Mm Orduan bien artean, mm, amairu zinegotzitik zazpi implikatuta geunden, nahiko gehiengoa, eta gero nabarmendu behar da ezke, izkierda ezkerrarekin ere hurbiltasun bat egon dela bueno, momentu askotan e, alde batetik ikusi zen e, oposizioaren aldetik e, jarrera aldaketa bat, mm? jarrera aldaketa bat e, udal kontuei dagokionean, dagokienean. E, batez ere eskuinaren aldetik, mm -hmm. mantendu izan du beti e, jarrera bera, hau da guri edo gurekin ezerreztu ikusi nahi eta guri bueno, e, dozein elkarrizketarako atea izten dizkigu beti. Baina ez dugu hori eh, ikusi eh, eskuinaren aldetik eta hori nabarmendu zen aurrekontuen onarpenean. Mm uste dut aspaldiko partez, e, zirela gurekin, e, bueno, berri gauza importante zitze ditera, eta seguraski udal bizitzan importantenetako bat e, aurrekontuen prestak eta onarpena izaten da. Eta horren inguruan. Eta lortu genuen akordio bat. Mhm. Mm? Orduan horrek erran nahi du, bai, e, batzutan iskanbila eta islatzen dela kanpora begira, baina, e, bueno, barreneko kontuetan lortu dugu adostazun maila mm, Nik uste dut berriozarko azken amarkadan sekula lortu mhm. izan ez dena. Bai, hori gainera, eh, uste dut nabarmendu dutela eh, gainontzeko alderdi politiko gehienek ere. Eh, dena den hor, nik eta aurrera jarritu baino lehen, indarri egin nahiko nuke, e, zuk aipatu dituzun e, bi, puntutan. Lehenbizikoa, mm, gobernu talde berria bildu eta Nafarra bai, Nafarra bai eta bildu, askotan ez dakit eh, nola esan frikzioak sortzen dira mm, ba, talde batzuen zein besten eh, artean beti elkar elkarlanean eta ez dakit eh, kasua hauden ongi konpondu zareten zuen diferentziak eta ba, lantzen eta leuntzen jakindu zuen nola nola joan da bueno eh e, harremana izan da oso ona eta lortu dugun lan maila eta bueno, lan egiteko moduak oso erretu, errespetu handikoa eta e, kolaboraziokoa. Ni konfiantza osoa daukat e, zinegotzi, bueno, gobernuko zinegotzietan. Mm, eta berdin zait, eh, nabaikoak diren alabildukoak diren. Mm-hmm. Badakit, haiek aposto egin dutela siglen gainetik e, e, berriozarko udala e, modu, e, zentzuzko moduan eta modu zuzenean kudeatzearen alde eta hori nabarmentzen da. Orduan ja izan izan ditzakegu arazoak, baina arazo horiek ez dira egongo sekula lotuta, ba e, sigla batek eskatzen duenari edo besteak eskatzen duenari, baizik eta bueno, e, eguneroko normaltasunean ateratzen diren arazo horietakoak izaten dira, pues mm-hmm. ekonomikoak, e, prozedurazkoak eta olakoak, ez? <laughs> bai, bai, bai, bai, nik uste hoiek ere gainontzeko udal guztietan izanen e, dituztenak eta bueno, ba kudeatu behar diren administra espazio guztietan ere bai. Eta bigarren eh, puntua, edo jorretu nahi nuen bigarren puntua, zuk dagoeneko aipatu duzu ere eh, oposizioaren eh, papera, e, dagoeneko esan duzu mm, PSNek bere bidea egin duela hor e, ba, oposizio gogorra eta etengabekoaren e, bide hori e, eta aldiz ba, aldaketa nabaritu duzuela eskuineko alderdietan ez dakit zergatik uste duzu mm, gertatu dela norabide aldaketa hori batez ere UPN-eren baitan Bueno, nik uste dut e, eh, UPNek eta PPek eskuinak oroar e, eh, zentzu horretan azkar, azkarrago jokatu duela eh, e, eh, mm, sozialiste baino. Eta ikusi dute ze esperientzia txarra izan zen eiendako pasaden legialdiarena. Mm. E, sekulako iskamilak sortu zizkiguten edo zein tontakerien gatik, egunero zeuden e, prentsaurrekoak ematen eta komunikabidetan berriozarko gobernuari eta berriozarri gauzak leporatzen eta gaizki jartzen, eta horrek e, etekin politikoa eman ordez, eh, bueno, pues, e, baztertu zituen eta berriozarko jendarteak ikusi zuen e, zenolako jarrera negatiboa den hori herri baten funtzionamendurako eta zigortu egin zituen hauteskundetan. Orduan, orain mantentzen dute kritika gogor bat, eh, bere aldizkariak ikusi besterik ez dago egin behar, e, eta ikusten da, bueno, bere kritikotasun maila oso altua dela, baina hori alde batetik, beste aldetik eta gurekin e, eh, berri osarko kontuetazari direnean, e, oikoagoa izaten da haiek gurekin batera bozkatzen ikustean. Ez mozioetan, mozioak dira mm, ja, e, eduki politikoago batekoak, baina e, udalgintzari dagokionean, mm. ba, ia gehienetan bat egiten dugun. E, bueno, alderdi sozialistekin, a, iduriko luke orain upen e, eh, gobernuan upenekin hautsi denetik eta e, baliteke beste jarrera batean aurkitzea. Ma, orain ez da e, realitatera pasatu. formetan eta badirudi egon daitekela aldaketa bat. Ez dakigu, momentu ez duguna barmendu, jarraitzen dute eh, politika e, zar or, eh, molde zarreko horrekin, hau da guri edo gobernuari kaltegin e, arrazonamendu gehiegiri gabe, hm, baizik eta bueno, kaltegin kalte egiteagatik, kritika egin kritika egiteagatik, hori nabarmentzen da herriaren barrenean eta bueno, nire ustez oso bide horkerretik e, doatzi, baina e, eiek erabaki behar dute eta mm Bueno, eta aurrera jarraituz eta laburbiltzea arren zeintzuk izan ziren eh, zure idurikoz eh, ba, legal, baizik eta ikasturte horretako bueno, ba, lorpenik eh, handienak edo punturik garrantzitsuenak zuentzat. Bueno, ezin antzi e, egoera orokorra. Mm, eta mm, bai estatu mailan bai Europa mailan krisi larri baten barrenean kokatua gaude eta horrek bere eragina izaten du toki guztietan mm, berrio zarku dalean ere bai noski alde batetik bueno gizarte mailan e, arazoak nabarmentzekoak dira e, langabezi tasa gero taltuago dago gure herrian e, Bueno, e, botere ekonomikoa edo soldatarena gero eta eskasagoa izaten da, ba, murrizketak hor daudelako, hori alde batetik, eta gero udalari dagokionean, bueno, pues Nafarroko gobernuak e, mozketen politika basati bati ekin dio, eta horrek e, izan du islada handi bat udalen e, eh, barrenian. Hau da, e, badakizue udalak e, finantziatzeko erabiltzen dituztela irubide, normalien. Bide bada, e, e, udalek beraiek e, kobratzen dituzten zergak, e, kontribuzioa, bueno, hori... E, ekimen ekonomikoarena eta olakoak. E, beste batzuk izaten dira ezoikoak, ezoikoak mm. datoz batez ere e, obrak eta eraikuntzetatik. Guk oso urte oparoak pasaditugu, baina nabarmendu da nola e, berriozaren. Eta nafarrosoan oroar irigintzaren sektorea geldituta dagoela erabat. Eta, karo, hortik zetorren, ba, lizentziak ematearen ordez, e, sartzen ziren diruak eta etendu dira, eta horrek ere bera egin du. Eta hirugarren finanziazio bidea izaten zen, eta izaten da, e, eh, Nafarroko gobernuak e, o, tokikoa ogasunen legearen bidez ematen dizkigut, dizkiguna. E, bi aldiz, aldatu dute o, ogasun, eh, tokiko gasunen lege hori eta bi aldietan izan da murrizteko eta kentzeko. Egia bate, e, osea, eh, ideia bat egiteko. E, berriozarri e, pasaden urtean ia lareun mila euro gutxiago eman dio Nafarrako gobernuak duela bi urtekin konparatuta. Mm Eta duela bi urte ere bazeuen mozketaren bat. Ja. Orduan, pentsa ezazue, ba, ba. berriozarrek mantendu behar duela zerbitzu maila bera, hmm, duela bi urteko zerbitzu maila bera pixka bat handitua edo zabalduagoa e, ezin dituela e, eh, zergakigo jendeak ez duelako dirurik e, zerga gehiago ordaintzeko e, e, zerga ezoikoen sarrera gutxitu dela eta e, Nafarroak eman e, gobernuak eman behar zizkigun dirutik mila euro gutxiago kendu digutela. Hmm. Claro, mm, mirariak egitea da, e, egiten ari garena eta aitortu behar da Berriozarrek azken lau bost urtetan zehar e, kudeaketa ekonomikoa ona egin du, lortu du e, diru aurrestea, er, remanente bat badu, eta orain eh, hori esker bizitzen ari gara, baina gara aurrezpenak bukatuko dira egunen batean eta kontu zibili behar gara. E, bueno, pues hori eh, nabarmentzen da. Hmm. Eta gero pasa den urte politikoarekin, e, galdetu diazu zein izan diren gure gauzak. Beste apostu bat eta honekin zer duena eta gure filosofiarekin da. E, enpresa publikoaren sorrera eta nola berreskuratu dugun kiroldegiaren inguruko e, kudeaketa osoa, hori guretzako mm, oso gauza ona izan da eta referente bilakatzen ari da e, Nafarroko hainbat e, udalendako. Mhm. Hori izan zen gainera, e, bueno, puntu polemikoa ere, bere garaian, ez? E, zuen eta oposizioaren e, artean, e, enpresa publikoaren e, sorrera, eta gainera, e, zera, mm, publikotasun eta pribatutasunaren arteko e, eztabaida piztu zuena, ez? E, udal, udal batzan, udalaren e, osoko bilkuran. E, hori etzen izan e, ezakit, e, adostasunerako e, puntu bat zuen eta oposizioaren artean, baizik eta gai hori aprobetsatu zutela bai zuen, bai gobernu taldea osatzen duzuen guzion kontra jotzeko, ez? Bai, eta sekulakoak e, bota zituzten han eh, eta gero demostratu da hori guztiak ezurra zela, ez? Pues, e, ez zen bai jendea kanporatu behar genuela, sartuko genituzkela gure lagunak, e, Eh, galera dirua galera ikaragarriak ekarriko dituela, e, legearen aldetik ez zegoela oso ongi osatuta eta bueno, horrelakoak bota izan dira eta idatzi izan dira. Mm. Mm? Eta gero, hmm, orain e, lehenbiziko urtea pasako denean guk egingo dugu balantzea emango dugu argi eta garbi kontuak lan, e, e, langile kopurua no sartu den, non ez sartu nola egin diren e, sartzeko e, frogak eta kontuak, eta horrek, bueno, zapustuko du asmo hori guztiak. Ba. Baina hor badago eh eztabaida fiktizio ta gainera politikoa eta goitik datorrena. Zeren e, zuk zure etxean al, e, egiten al baduzu lan bat zuretzako berrezkoa dena eta zuk zeuk denbora eta gaitasuna baldin baduzu zure medioekin egiteko edo beste bati diru baten truke, eta gainera berme gutxiagorekin ematea baldin baduzu, deliberatu behar duzuna, dudarik gabe, berme gehiago baldin baduzu zure indarretan, eta gainera merkeago ateratzen bazaizu, dudarik gabe horren aldeko aukera eginen duzu. Nahi? Hori da guztioi edol ideologien gainetik pasatzen zaiguna. Baina hauek ez nahi izan dute e, guk gure bitartekoekin egiten algenuena eta gainera guretzako ekonomikoki askoz hobea zena, interesgarriagoa zena, ez egin eta hori ematea enpresa bati eta enpresa horrek lanbera egitea, baina guri diru oso gutxi emanez, ai eiendako sekulako etekinak bilduz eta gainera e, bueno, funtzionamendu bermea ainona izan gabe. Hmm. Hori da azkenean pribatotasuna eta e, publikotasunaren arteko e, borroka. Askoz hobea da, beti e, udalak alba du, e, berak egitea, guk egiten dugu e, kale garbiketarekin, hmm. guk egiten dugu aurrezkolekin, hau da, berriozar da, e, bueno, bere udal izaera publikoa mantentzen duen e, mm, udal bat. Bai? Hmm. Eta hori oso importantea da, azken bola da honetan, e, udalak bilakatzen ari baitira, enpresa txikiak eta... E, mm, alkateak eta gobernuak e, erabakiak hartu ordez eta e, zuzendu ordez gestore bilakatzen dira kontratuak egiteko enpresa pribatuekin eta e, enpresa pribatu horien esku uzten dituzte lore zaintza, kale kirolen gestioa, baita baita kultura gestioa kasu batzuetan. Bai, guretzako hori da e, e, estatu publikoaren desagerpena e, bizitzaren, e, bizitza sozialaren e, okertzea, dakar eta gainera e, bitartekoen garestitzea. Mm -hmm. Orduan horren kontra egin genuen e, ikasturtean zehar ere izan dira bestelako kontuak ere, agian ez zorren urbilekoak, baina bai e, giro politiko oroko horreak e, inposatutakoak, badirudi Euskal Herrian orain beste e, ziklo politiko baten e, aurrean egon gaitezkela, mm, garaiak, garai berriak e, badatoz, eta horrek ba, hainbat e, mozio eragin izan ditu e, ba, berriozarko udalean, e, eragin eh, handia eh, izan alda ba, bai eta e, eh, iragarritako bueno, ba, bere jarduera armatua utziko zuela eta bestelako eman diren bestelako pausoak ere horrek bere isla izan du ez e, udalean hori beste kontuan hartzeko beste puntu bat izan da. Bai, Euskal Herri mailan oroar e, gauzak aldatzen ari dira bi aldetik, e, alde batetik, e, bueno, egoera sozioekonomikoaren aurrean, e, erantzun e, mugimendu zabal bat e, sortzen ari dela ezkerretik. Mm-hmm. Mm? bueno, ikusi dugu, ez, eh, zer gertatu den diadaren egunean Katalunian. Hemen, antzeko zerbait gertatzen ari da, eta duela bi, bi urte Gernikako akordioa e, onartu zenetik edo sinatu zenetik ja urratxandi bat eman zen, eta pasa den urtean, uste dut orain be, laster beteko dela urte bat, ja, etak bere e, behin e, suetena iragarri zuela. Horrek bidea ireki du mm, gauzak beste modu batez egiteko eta indarkeriaren kontua desagertu da e, arazo bezala mm. gure gure gizartetik. Orduan, e, politika pentsatzeko beste manera baten aurrean gaude. Eta horrek birkokatu behar gaitu denok politikoki eta ideologikoki. Hm? E, batzuek ez dute hori ulertzen. Eta nahi, nahiago izaten dute eskema zaharrarekin segitu. Eta erran, bueno, pues eta desagertu edo, edo e, e, indarrean egongo baliz bezala segitu, eta hori politikoki aprobetsatu etekin politiko bat lortzeko, ordugu PP, e, ordugu UPN, eta neurri batean PSN. Hm? E, bueno, zoritxarrerako berriozarren oso gogorrak izan dira politikoki alderdi hauek e, egoera horiek mantentzea. Beste tokitan ikusten dugu altxasun e, eh, eh, errate baterago tafaian e, bueno, alderdi horiek beste modu batez jokatzen dutela eta irekitasun gehiago dutela. Hemen e, erran behar dugu eskuina ideologikoki ez dago dagokionez, baino bai politika gintzari dagokionez oso eskuina dela. Hm? Eta PSN ere oso espainolista dela, zentzu mhm. horretan. Eta ez dagoela prest, ez euskeraren alde, ez inolako mm, eh, keinuek e, egiteko. Orduan, e, bueno, pues horrekin baliatu behar izan dugu eta ikusi ditugu pues gauza mm, nahiko groteskoak errategatik azken plenoan, ez, azken aurreko plenoan, e, Josu Ez, azken plenoan izan zen, mm -hmm. Josu Uri Betxeberriaren egoera zela, eta nola, oposizio osoak bozkatu zuela legea betetzearen kontra. -hmm. Osea, oposizioak Madrilen e, e, gobernuan daudenak, e, Nafarroko gobernuan daudena, horiek betet, bozkatzen dute legea be, kontra. Hori, e, eskandagalia lagarria litzateke edozein tokian hemen hemen baino, ez. Mm Eta datorren, bueno, orain eh, hasi den ikasturte politiko berrian, eh, zer? Orain eh, hemendik aurrera mm, joera hoiek mantenduko direla uste duzu? Nola ikusten duzu? Bueno, pues hori ikusi behar da ikusi behar da, zeren haiek gauza bat egin eta gero e, berehala realitateak kontra erakusten die. Ba, orain Josuri Betxoberriaren kasua aipatu dugu eta haiek justu bazkatu zuten gauza bat, gero errealitateak beste bat e, erakutsi digo, ez? Eta horrela gertatzen da ia gauza guztiekin. E, ez dakin nola esplikatuko duten mm, beren e, mantentzen ote duten ala ez beren e, apostua kontu pribatuen alde, adibidez. Mm mhm. Baina bueno, Badugu urte oso interesgarri bat aurretik, e, alde batetik, eh, seguraski gure udal gobernuak e, jarraituko du eta sendotasun handiarekin, mm eguneroko arazoekin, noski, beti, baduzu, beti, pues, e, ez obrekin zer egin beharra, e, herrian gertatzen dela zerbait, pues, orain garraio publikoarekin gerta, eskolan gertatzen ari dena, pasa den urtean belategiaren kontua izan zen, bueno, olako gauzak, e, e, bueno, e, saieste zinak dira, agertuko dira, hori herri bizitza da eta gaina ongi dago. Hm? Mhm. Kontua da aurre egiten jakitea eta bueno, mm, gauzak zailtzen direnean zure jarrera mantentzen jakitea eta konponbideak bilatzen. Hori hor jarraituko du. Baina benetako erronka da e, arazo ekonomiko eta soziala, krisia, berriozarren gauza interesgarriak egiten ari gara adibidez e, des, etxeen des, aldetik, eta bueno, horretan nahi dugu eh, politika berri bat eman, nahi dugu gaztei irten bide bat ematea, nahi dugu e, apostu laboral bat eh, antzeko zerbait sortu edo sortzen saiatu oso zaila da, baina bueno, gutxienez e, eh, ideiak baditugu hmm. eta bueno, horiek dira gure erronka importantenak, mm? hau da, herriarekin egon eta gainera pues, momentu honetan ahulen daudenak edo pobre daudenak eh, krisiaren eraginez, ez daitezela bere burua bakarrik senti hmm. eta, eta instituzio publikoak eiekin daudela senti ditzatela. Desiabetzen gaia aipatu duzu, hori izan zen aurriko ikasturteko gai nagusienetako bat, eh, hain zuzen ere, ba, berriozaren indar handia lortu baitzuen e, desiabetzen kontrako plataformak, badirudi gero eta gehiago direla, eta udalak ere, bueno, bere bere lana egin duela horren alde ez, e, bilerak eginez, e, haiek euren bilerak egiteko tokia gutziz, eta baita ere, bueno, ba, beti euren manifestazio eta elkarritaratzeetan e, babestuz, baina ez dakit udalak zer nolako ibilbidea izan dezakeen alako gai handi batean, ez? E, udalak badirudi maniobrarako esparru mugatua daukala horretan. Bueno, e, egia da, legiaren aldetik, mm, maniobratzeko esparru mugatua dugula, baina irudimenarekin gauza handiak egin daitezke. Adibidez, berriozarren akordiak lortzen ari dira bankuen eta desjabetuen artean, e, etxeak kenduta, eh, bizitzen jarraitu alizateko eh, alokamendu merke mm, edo sozial eh, deitu daitekin ari esker. Hori ze gertatzen da, bueno, pues alde batetik presio soziala da baina udalak ere bankoen gainean presio egiten duelako. Guk diru bat badugu bankuetan eh, ezarrita, eta bankuek badakite, segun nola jokatzen duten, e, guk handik kendu dezakigula eta ez daie bat ere graziarik egiten. Mm Hori da presionatzeko modu bat, txikia da izan daiteke baina hori. Gero, e, gure asmotan dugu, e, eh, berriozaren beste hainbat herritan bezala, e, etxe bizitza huts asko dago, hau da, erabiltzen ez direnak. Mhm. Eta zergatik ez erabili e, er, utxik dauden e, etxe bizitza horiek alokamendu sozialetarako. Orduan, gure gure asmoa da urte honetan zehar, baliabide nahikoa baldin badugu, e, etxe bizitza utzen e, e, e, zenso bat egitea berriozarren, e, segurazki ikusiko dugu e, bete gabe edo utzi gutxi nahi dutenei e, zergabere bat kobratzearena eta e, alokamendu sozialerako entregatu nahi dutenei e, bueno, e, udalaren bitartekaritzarekin mm, gauza bat egitea e, alokamendu eh, merkeak edo solidarioak lortzeko. Mm? Mhm. Hau da, tartekaritza egin daiteke, eh, gauzak egin daitezke, claro, ez dago gure esku lege antiak aldatzea. Hori Madrilen edo Nafarroko mhm. egin behar dute, baina baina guk gure prozeduretan bai saiatzen garela. Hori beraz ikusiko dugu datozen hilabeteetan, beste gai batzuk ere izanen dira gazteen aipatu duzu, ez dakit azpiegitura handien e, garaiak amaitu direla uste dut edo baduzu ez zerbait hor e, maukan. Bueno, Berriozarren mantendu du pasa den urtean, e, bueno, inbertsio maila importante bat. Egia da, e, finantziazioa oso ongi atera zaigula eta iaia ia, e, pues, ezeren truk egin dugula. Eh? E, milioi erdi pasa gastatu dugu e, auditorio berria mm -hmm. pues, eta oso politia eratu da, berriki estreinatuko da, uste dut urriaren seiaren aldean ja pentsatuta mm dagoela, eta merezi du ikusteak. Eh? Eta e, milioi erdi hori e, doain, eh, osea, e, Madrileko diru laguntza baten bidez etorri zitzaigun pasaden urtean, eta horretan gastatu dugu, gero Euskal Herria plaza konpondu dugu, hori ere e, Nafarroko gobernuan zor dizkigun irureun mila euroko em, bueno, pues, renta batekin egin dugu, pixka bat mhm. gehiago kostatu zaigu, baina ia milioi pasa balio duen eh, Inversio bat, auditoriuna eta plaza berria, pues berriozarrek egin du, pues, e, bere, bere poltsiko jarrita pues, berreun mila euro e, iritsi gabe. Orduen nik uste dut hori dela ongi gestionatzea eta gainera kontuz ganberak bere azken txostenean hori gogoratu behar da, aipatu zuela berreozaren e, eh, ekonomiaren aldetik oso, oso bueno, prozedura honak e, eramaten direla eta eta mm, bueno, gestioa oso nadela. Beraz, datorren edo orain, oraingo ikasturte honetan aukera izanen da ere alakoak e, ikusteko edo... Bueno, guk badugu e, barrenean sartuta bi obra mm, seguru egin beharko genukena. Alde batetik da, e, eh, maizuen etxeak deitutakoak, hori aspaldiko partez mm -hmm. proiektua hor dago, Nafarroko gobernuak diru laguntza emean behar zigun, haiekin borrakotzen gara, ari gara, pues, eman behar digutena, edo e, onartuta dutena eman diezaguten, baina diru mozketa direlata ez digute eman nahi. Baina, bueno, gu, nahi genuke egin eta nahi dugu egin, hombre, Eh, Nafarroko gobernuaren diruarekin, noski. Eta mm? horretan borrokan segituko dugu eta egin dugu. Eta beste, beste kontu bat, bueno, ba, ba e, gazte leku berria edo bai, egia da orain eh, gazteak dauden tokia pues, oso eskasa dela, ez dola inolako baldintzarik betetzen mm ba, gazte politika on bat egiteko herrian eta gure ustez e, gazterien aldeko politika izan behar du gure ardatzetako bat eta horrek eskatzen du e, ba, lokal berri bat. Mm -hmm. Orduan oraindik ez dago planifikatuta baina bide horretan pentsatzen hasia gara. Tamalez gure denbora agortzen ari da baina ez nuke nuke elkarrizketa gurtu nahi ba, gai importante bat eh, aipatu gabe eta da e, mendialdea eskolaren eh, garraioa mm, Du, aurreko, e, enago seguru aurreko bo, e, udal bilkuran izan zen, ala duela bi e, mozio bat aurkeztu zen, eskaera bat udalak bere gain hartzezan bueno, ba, gastu hori ez Nafarroako gobernuak ordaindu nahi ez duen gastu hori eta hogeita mar urtez ordaindu duena zuek uh, ezetz bozkatu zen uten, nola dago gaur egun kontu hori, esan uten aztertu gertatuko zen utela, baina eh, badirudi borrokak beste bide bat eh, hartu duela, ez? Bai, bueno, argi eta garbi dago e, eh, berriozaren ez direla bukatu e, ibiltzea, hau da, e, erritik, eskolaraino, bideetik joatea arriskoa bilakatzen diren faktoreak. Mm Hor trenbidea du, kalea edo errepidea estu eta eta arriskutsua izaten jarraitzen du eta gainera, mm, bueno, han dauden e, aurradinak, batez ere aur eh hezkuntza, pues E, iru eta sei urte bitartekoentzat oso bide larria da, mm, bueno, batez ere urteko hainbat momentuetan mm, oinez eta bakarri joateko. Hmm. Orduan, e, nola konponbidea bilatu behar da, ezin daiteke erran alakentzen dizut eta kito, hor arazoa geratzen delako. Hori, Ezkuntzako kontu guztiak bezala, Nafarroko gobernuko kompetentzia da, eskuduntza da, eskuduntza autonomikoa, ez da udal eskuduntza bat. Eta gainera, Nafarroko gobernuak zerga kobratzen dituenean, zergak e, bere esku geratzen direnean eta banatzen ez dituenean geratzen da aitzakia horrekin. Ezkuntzako kontuak bete behar ditulako osasun gintzarekin gertatzen den bezala eta beste hainbat eta hainbat kontutan gertatzen den bezala. Mm. E, udalok, udalok ez dugu finantziaziorik hori egiteko, ez dugu ahalmenik hori egiteko. Orduan, berriozarko e, udalak ezin dezake hori egin eta gainera ez du egin behar. Hmm, bi gauzak pentsa dezagun bihar edo datorren e, hilabetean eta espero dutez gertatzea baino gerta daitekeen kontu bada ba diru mozketak direla eh, Nafarroko gobernuak pediatra kentzea erabakitzen duela edo bi pediat, pediatretako bat hm? mhm. zer egin behar du orduan e, eh, udalak hartu eta kontratatu pediatra bat han paratzeko e, dinamika horretan eh, e, ezin dugu erori ezinezkoa delako. Gure eskuduntza ez da, guk ez dugu dirurik eta gainera ez daiteke horrela egin. Orduen, Nafarroko gobernuak egin behar duena da, bere planteamentu ekonomikoak egiten dituenean, mozketa sozialak ez e, mantentzea, hau da, e, beste politika bat egin, eta politika fiskal berri bat, diru sarrera beste aldetik, diruak entzea gehien dutenei, baina nezken du osasun gintzatik, gizarte politikatik eta hezkuntzatik eta hori da egiten ari dena. Bai? Mhm. Orden gure kritika eh, politika horri eta horregatik gure adostasun erabatekoa eh, borroka bide eh, honetan dauden gurasoekin. Uste dugu hori dela bidea. Guk parlamentua e, hasi dugu mm, bide berri bat eta han ara eramango dugu e, berriozarko hauzia. Zeren, karo, azken finean, e, berriozarko udalak mozio bat onartzen badu, hori e, eh, simbolikoki oso importantea da, herriaren batasuna erakusten du, baina eh, legalki ez du inolako eraginik. Mm? Mhm. Eragin legala dute legeek. Eta horretarako legebiltzarrera joan behar da. Karo, zer egiten du Nafarroko gobernuak? Ba, gure e, iniziatibak parlamentuan atzeratzen ditu izugarri. Orduan urte honetarako zaila da. Hm? Baina, eldu den urterako noski landuta eta e, aurkeztuta eta eztabaidatuta egonen da e, berriozarko hauzia legebiltzarrean. Eta ikusi behar zei harrera. hartzen duten orain... E, bueno, kon, mm, autobus publikoen alde agertzen diren alderdi guztiok. Guk mm. badakigu eh, bai nabai, bai bilduk, bai izkierda eskerrak zer egingo dute. Mm, ez dakigu zer egingo duen parlamentuan PSNek eta mm dudari gabe badakigu zoritxarrez e, eh, UPNek eta PPek berriozarko eh, autobus publikoen kontrabozkatuko dutela. Baina borroka ere hori ere eraman behar da. Mhm. Eta Bueno, ja, orde, eh, analisi politikotik aparte, analisi sozialetik aparte, eh, ez barkatu, analisi sozialean zentratuta, ni oso eh, borroka polita ikusten ari naiz berriozaren auto edo garraio publikoaren kontura. Eta bi jarrera nabaritzen dira. Alde batetik, borrokarako pres daudenak, e, eskubideak denondako aldarratzeko alderrikatzeko pres daudenak eta momentu horretan erabaki dute autobusa ez erabiltzea eta e, protestak eta presio egitean Nafarroko gobernari eiek lortuko dute zerbait dudik, pe? Mm. Eta beste aldetik, bakarrik bere burua begiratzen diotenak individualtasun ikaragarri batean, eta ja, autobusa bere e, e, dirua ordainduta eta bere ba, bakarrik erabaki duten. Mm Horien gandik, ezer gutxi espero daiteke, baina bueno, horiek ere birrio dira eta lagundu behar zaie. Baina eh, ni nahiago dut bultzatzea beste berriozar hori, berriozar soziala, horrek egingo baitio aurre, etorkizuan, etorkizunean etorriko diren arazo handiei zeren inork ez pentsa, e, arazoak bukatzen direla honekin. E? Gizarte arazo ekonomiko hau oso zabala da, eta bere da izango du, momentu honetan hezkuntzan, baina bihar osasun gintzan edo gizarte kontuetan, eta hori ikusiko dugu. Hmm, ederki ba, uste dut eh, argi eta garbi gelditu dela, e, Xabier Lasa, Berriozarko alkatea, mila esker gurean izateagatik eta analizi hau egiteagatik eta urringor arte. Bueno, pues mila esker zuheri eta nahi duzuen arte. Aio. Agur. Thank you. Tira ba, onaino iritsi gara, onaino iritsi da gaurko berrion magazina eta datorren astean zuekin izanen gara berriro ere FMko eun puntu sortzian gogoratu goizeko zortzi terdietatik aitzenera Euskarazko albistegiarekin eta goizeko bederatzietan berrion magazinaretkin beraz eh, asteburu on-ona pasa eta datorren astelen arte txintxoak izan eta Ondo Bici. Aio!